Maite, eh, etxe behiz zimadeko uh, eta eh, gaur argiteratu duzu Joanen urteko uh, txostena, erretentu zentruetako egoeraz, endaia, endaian ezan duzu e, eh, eta gobian, egun goi pertsona eh, egon direla bertan, uh, zer ateratzen alda zenbaki horretatik, zer nahi du? Ebe, ikusten dugu pandemia zabaldu denean uh, egi uh, gehienak haien mugak uh, itxi zuten, beraz ezela gehiago uh, posible uh, diendeak kanporatzea. Mm. Eta azken finean, prefekturak eta administrazioak segitu eh, dituzte atzerritarrak uh, gakotzen erretentzio uh, eh, zentraoetan uh, diakinda normalki errentezioa da bakarrik jendeak uh, kanporatzeko. Beraz hori ez da normala, uh, itxialdia inutila izan da, zenta ez dute lortu jendea kanporatzea. Erreten duzu, erreten zuzentroak eginak dira, expulsioari begira, hor kasurtan etzen olakorik, beraz, hor zuzen bideren zuzen bidea saiestua da edo hartu dira beste bide batzu. Ebe eh sai estua da ez eh, zenta Baionako ausitegiak euh, xe euh, uh, bai estatu du uh, erretentzio uh, oiek bainan gu badugu uh, analiz, uh, zuzenbideko analizia desberdin bat uh, beste euh, uh, ausitegi bat zuetan uh, Analizia berdina zuten, bordelen, adibidez, uh, diendea libratu uh, dutela hastapenetik, uh, bai ez da kasua izan. Hala ere, egun tiroruko horretarik, bon, gehiena askatua izan da, eta meka askatuak izan dira? Bai, askatuak izan dira, alor batzuk erretentzioaren astapenean zenta ba, zela eh, arazo bat prozedurarekin, mm. baina uh, gehienak eh, haien itxelaren uh, iraupena luzatu da, uh, azken finean bi labete pasatu uh, dute uh, itxialdian, eta gero libratuak izan dira bi labete eta gero bai eta jaten duzu hori eh, eh, e, iraupen hori luzatu dela bina eta meretziri konparatuz gehiago egoten dira e, eh, zentruetan. Bai, pasaden, urt, urteko txastenan erraiten genuen jendea pasatu zuela ama bost egun e, amoien eta urte hontan da e, ogoita bost egun e, amoien. Beraz, amak egun gehiago erakusten du kriston luzapena izan dela. Epatu duzu ere PCR testen uh, ukatzea ere izan dira hainbat e, kasu uh, aurten hori ere uh, zuzuen normala atxemaiten kondenatuak izan baitea jende horiek PCR uh, ez egiteagatik. Bai, enfet, eh, en fet, eh, eh, gehienak uh, PCR probak eman dituzte haien muga pasatzeko, et beraz pertsona bat kanporatzeko, ebe pertsona hori PCR proba egin behar du. Eta pertsona batzuk ez eztatu dute hori, uko egin diote PCR probari, eta uh, gardabun izan dira, eta gero baionako hausitegian pasatu dira, eta uh, uh, eh, presontegi eh, pena uh, ukan dute edo mem uh, ala ere fen, bat uh, lau hilabeteko uh, kondena. Uh. hori ez da delitu bat zuen duriko PCR-ari uko egitea? Ebe ez, eh, ez da, jadanik ez da idatzia kodigo penalean, eta eh, delitu bat eksistitzeko eh, idatzi izan behar da kodigo penalean, eta gero hainbat zuzenbideko prinsipioak baztertzen dituzte, hau olako era, erabakiak, lehena da baimena, medikuntza akta bat da, beraz pertsonaren baimena ukan behar da, izin ezin ez da eh, zer norbait eh, behartu, bortxatu, eta uh, bigarrena dela gorputz, gorputzaren uh, bortxaketa ezin dela egin. Azken salaketa bat egin duzu, audientziak asko egin baitira hor bideokonferentziaz eta hor ere etorkinen eskubideak ere urratu dira nolazpait? Me bai, uh, eh, zenta uh, eh, erran nahi du uh, ez doaztela gehiago hausite uh, girat uh, endaiako uh, komisalde gitik egiten direra uh, odiantzak. Hori salatzen dugu zenta uh, bat da barne ministeritzako uh, eraikin bat eta ez da justiziako eraikin bat. Azken finean, uh, bat emaiten du nun justizia eta uh, barne ministaren uh, helburuak eh, lotuak dira eta hori uh, im, irudi bizikitsarra da uh, eh, justiziaren zat. Justizia independentea delako? Bai, justizia izan behar delako independeaz, bestela uh, demokraziaren uh, onarriak uh, gaindituak dira.